sallallahu alaihi sallam na način kako sebi garantuje džehennemsko mjesto u džehennemu uzeo rezervaciju za džehennem, još na dunjaluku. Fel je tebe u emakadehu minen nar. Vi znate šta to znači danas. U dunjaluku. Znači, trebaš nešto ovdje posebno dat, učinit, platit, pa da dobiješ rezervaciju negdje na nekom mjestu da se čuva za tebe. E, to je trebaš nešto posebno protiv dina uradit da se garantuje mjesto rezervacija u džehennemskoj vatri. A to je da slažeš na Resula, sallallahu alaihi sallam. Ne uzubila. داء وبيل وصرحه معانقة السحاب ولكن كفانا بربي وكيل أخي يا مقيما شمالا جنوب Neprestano će se oni boriti protiv vas. Dok vas ne odvrate od vaše vjere. Ako i kako mognu. I nista tao. Dakle, to će neprestano biti. I novi način će se iznalaziti te bore protiv lave de barke od dala vjeri. Vrlo važan i opasan jedan način na koji se to radi jeste pozivanje u fesad, u nered, u nemoral među društvom. Kroz pozive u oslobađanje žene. Čuli ste za to? Emancipacija, kažu. Dakle, da se oslobodi. Čega da se oslobodi? Svoga čovjeka. Allah ga je uspostavio da, da je vodi i nadzire i, i predvodi. Koga da se oslobodi? Allahove tabaraka wa ta'ala vjere ne uzubila. Čega da se oslobodi? Hijaba, pokrivanja, da se razgoliči čega da se oslobodi Jumennih Ali šta rade i kako rade Je'iduhum Va jumennih Obećaju i jumenihim i daju im lažne nade ti si zatočena u kući ti treba da izađeš u društvo jer muslimani su zaostali zato što, što je žena u kući pogledajte kod drugih žena je izašla, žena je slobodna žena je svakdje u parlamentu glasa i svađa se u sudnici čisti ulice, nema šta ne radi, sloboda jedna. Može sebi život uzeti ako hoćeš, radi šta hoće. Ne bila. Obećavanja i lažne nade. Samo da prevari i zavara. I zavara. To i djeci govori. u škola. Kažu, znate li vi da vi imate prava, šta god vi tražite, kaže, roditelji vam moraju da.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 temi zapravo ovaj početi govor a ne možemo završiti do kraja iako je noćas termin za tefsir ali ovo je pokušaj da se objedini ova tema šala kako bismo e, mogli preći na druge kad kažemo da obradimo znači međusobno i zajedno jer mnoga pitanja o kojima se govori vi ste svjesni toga E, šta se radi i vidite oko sebe šta se dešava, tako da je ovo jedno napominjanje, podsticanja i vi ćete učestvovati, inša Allah, u ovome. Spomenuli smo da je najveći vid e, te ideološke borbe protiv muslimana upravo pokušaj i nastojanje da se ovlada ljudskim umovima, u ovom slučaju kod muslimana, tako da se shvata da je sve ono što dolazi od tih koji koji na jedan organizovan način rade i djeluju na tom ideološkom planu jednostavno da sve što od njih dolazi je to pozitivno, da je to dobro i da to treba prihvatiti da je to napredno. Rekli smo isto tako da mnogi koji borave u zemljama gdje muslimani nemaju uticaja ili gdje preuzimaju uticaj od drugih, kad se vrate u svoje sredine, nose te ideje, nose, nose jednostavno to shvatanje da je on napredan, a onaj narod iz kog je, je on u osnovi potekao, u kome je odrastao, da je to nazadno. I jednostavno to je jedan od vidova te ideološke borbe. Zatim smo spomenuli da se kroz jezike, kroz učenje stranih jezika šire druge ideologije, ideje, shvatanja i tako dalje. Rekli smo da nema smetnje, zapravo treba čovjek da poznaje na jezik naroda sa kojim radi, e, sa kojim dolazi u kontakt i tako dalje, ali ne da mu jezik bude E, način da se njime ponosi tim jezikom, jer će se ponositi i onim na čemu je taj narod, već da mu to bude način i cilj za način i sredstvo za njegov cilj, a cilj je izmet, to je služenje Allahovoj te baraka wa ta'ala vjeri da možeš dostaviti drugima Allahovu vjeru da možeš se sačuvati tuđeg zla i tako dalje i tako dalje. Mnoge su koristi od učenja stranih jezika, ali ne da bude ti cilj učenja stranog jezika da bi se njime ponosio, da bi preuzeo tu te njihove ideje i tako dalje. Zatim, rekli smo da se osnivaju zapadni univerziteti i fakulteti među muslimanima i na taj način se obrazuju kadrovi domaći koji će sutra raditi ono što su naučili u tim takvim školama, a još gore od toga jeste da se uzmu djeca naša i idu na te univerzitete mimo mimo zemlje iz koje dolaze i da uče o islamu kod dokazanih din dušmana, što je danas često slučaj, nažalost. I rekli smo isto tako da se taj ideološki vid borbe ogleda i očituje i u tome da se utiče na školske programe. Dakle, kroz školu, za svakako dolaze u školu i obavezno i tako dalje, eh, tu kad dođu, onda se preko tih programa pokušava, pokušava eh, odvojiti vjera od svakodnevnog života, vjera predstaviti nazadnom. Ne mora to biti riječima da se kaže, Može to biti nekim gestom, može to biti načinom, kao što smo rekli, da se čas vjeronauke stavi na zadnje mjesto. Zadnji dan u sedmici. Ili zadnji čas u rasporedu. Ili da se dovedu ljudi koji su odbojni po svojoj prirodi, pa dijete preko toga da on govori najbolje ne može ga, zato što je odbojan po svom ponašanju i tako dalje. Dakle, sve su to načini, modusi da se da se jednostavno e, ideološki utiče na neki narod. I to i do dan danas, to i do dan danas prisutno. Mi vidimo da društva ljudska, zapravo određene države, koje u svom sklopu imaju i zajednicu muslimana, jednostavno podržavaju one i jednostavno ih e, uzdižu i, i daju im mogućnost za rad sa muslimanima, veću one koji su spremni da takve ideje upravo prenesu ideje onih koji radi na toj ideološkoj borbi među muslimane. Nastavit ćemo inšala govor o ovome. Od načina ideološkog utica i borbe protiv ove vjere jeste osnivanje, organizovanje i uspostavljanje institucija – instituta koji se bavi proučavanjem islama. Vi ste čuli za geostrateške studije, čuli ste za mnoge vrste studija koje e, obrađuju određenu tematiku. U ovome slučaju time se bavi orientalizam. Orientalizam. Dakle, ono što dolazi sa istoka, a pod tim u užem krugu misle na islam i proučavaju ga i kulturu muslimana i njihove zajedni ono što im je zajedničko i šta im je različito među njima i kako da izvrše uticaj na muslimane. Zaista te studije danas postoje, knjige se i dijela razna objavljuju i pišu i šire među, među ljudima. Takvi su to jeste orientalisti takvi, dobro su došli, nažalost, na mnogim islamskim fakultetima koji će reći pa kod nas i taj i taj predaje na našem fakultetu zato što je on poznat među, među ljudima zato što ga sredstva informisanja, mediji zato što ga oni uzdižu oni se hvale i osjećaju ponos time što je i taj kod njih, a ne znaju da da jednostavno na taj način su uveli vuka među ovce i ne pitajte šta će onda poslije toga da bude i šta će on da učini. Dakle, dadne mu svu mogućnost da on radi i protura šube i onda šta se dešava? On će reći nešto o islamu pozitivno, ali dovoljno mu je da ništa drugo od stotinu onih stvari koje će reći pozitivno da kaže jednu negativnu. Kao onaj koji, koji se bavi gatanjem i, i, i čaranjem i tako dalje, kaže stotinu laži, a jednu istinu. Tako i ovaj. Oni se prihvate za ono što se on pozitivno izrazi u ovoj vjeri, a onda ubaci otrov, onda ubaci smutnju među muslimane i nađe među, među profesorima, među e, intelektualcima i tako dalje, nađe one koji se oko njega okupe jer u društvu sa njim osjećaju ponos, osjećaju snagu, osjećaju utica i da su neko nešta neuzobila sa takvima. Zaista je to jedan veliki zaista je to jedan veliki musibet koji se danas dešava među muslimanima isto tako ono što rade jeste da pišu knjige. Nažalost, nažalost, među prvima koje, koje, koja se pojavila među nama u prijevodu i na drugim jezicima, to je bila istorija Arapa od Filipa Hitija. Istorija Arapa od Filipa Hitija. Dokazani mu stešrik orientalista, din dušmanin protivnik ove vjere. Gdje je mogao i šta je mogao, ubacio je smutnje i sumnje u ovu vjeru. Između ostalog, kaže da muslimani obožavaju crni kamen i kjabu obožavaju i tako dalje. Dakle, gdje god mu se pružila prilika, on je pod takozvanim kako kažu, naučnim, nepristrasnim, neovisnim pristupom materiji, to, a to nije tačno tako, jer da je neovisna i nepristrasna, uzeli bi činjenice i dokaze, a ne šubhe i, i sumnje. Ne bi uzeli šubhe i sumnje. Istražili bi, ako se govori o hadisu, istražili bi, uzeli bi i rekli bi ovaj hadis sahih i njime dokazujemo to i to, a ovaj daif njime ne možemo dokazijati. Ne, nego je kod njih sve isto. I sahih i daif zapravo protrebljavaju sahih kad kad misle da, im, da će im to poslužiti i daif kad misle da će im to da će im to koristiti. I od toga je da su 50 godina proveli sastavljajući zbirku zbirku bibliografiju ili e, zbirku E, hadisa o, iz devet zbirki poznatih zbirki hadisa to je Kutubu Sitte, Buharija, Muslim, Tirmizija, Nesaija, Ebu Davud, Ibn Mađe, to je šest, Muata imami Malika, zatim Musned imami Ahmeda i Sunan ed Darimija. Devet najpoznatijih zbirki hadisa sakupili su ih u tu zbirku i šta su uradili, poredali ih po ne kažem abecednog, nego alfabetnom, kod je elif bataca, alfabetnom redu. Zašto su uradili to? Da bi objedinili hadise na jedno mjesto i na taj način to je pokušaj da dokažu ili da, da dođu do nekog svog dokaza da dokažu kontradikciju koja ne postoji, suprostavljanje jednih hadisa drugima. U smislu čovjek u jednom periodu, u ovom slučaju 23 godine Resulullahovog sallam, e, perioda poslanstva, da, da je govori od sebe, ne može se desiti za te 23 godine da nešto nije rekao ili nešto uradio u, da se nije tu negdje našla greška. I to su objedinili i nisu našli greške svakako i to je danas knjiga koja se najčešće među muslimanima upotrebljava kad hoćeš da nađeš neki hadis, ali znaš od toga hadisa samo jednu riječ. Otvori po toj riječi, naći ćeš ga gdje se taj hadis nalazi. Dakle, vidimo koliko ulažu napora i truda da bi, da bi radili protiv ove, protiv ove vjere. A onda kada obrazuju, kad obrazuju, generacije nove koje su došle, koje su u stvari e, došle od muslimana, onda ovi preuzimaju njihovu dužnost, njihovo, ono što su oni prije naučavali, njihovi učitelji. Mi imamo u hadijskim zbirkama, zapravo u posebnim zbirkama koje obrađuju ravije, to jeste prenosioce hadisa, da bismo ispitali ko je taj koji prenosi hadis, mi moramo znati između ostalog od koga je on učio, koga je on učio, šta je napisao, da jednostavno ispitamo njegov život, da li je pouzdan, da se može hadis Allahovog poslanika, ali sam prenosno od njega. Doćim kod nema. Ako ga pitaš ko ti je profesor, Petar Petrović, tomu mu je šejh njegov. I šta ti imaš dalje da, da radiš? Ali kada su stvari se iskrenule naopako, onda je to musibet, onda se ponos kod kafira traži i osjeća i, i onda se oni veličaju i tako dalje, što je veliki musibet. I danas od onih koji su završili na takvim univerzitetima, jednostavno među, među kafirima, jedan kaže, ko nas obavezuje da mi shvatamo Kur'an kako su ga shvatali ljudi u pustinji prije 14 vijekova. Hoće da kaže ashabi Resula sallallahu alaihi sallam. Ispravan put je jasan, a to je Allahova knjiga i praksa Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem na način kako su to shvatale prve generacije ovoga ummeta, kojima je data garancija ispravnosti najbolja generacija je moja generacija, zatim oni koji slijede, zatim oni koji slijede. Zato što su bili najučerniji u vjeri, zato što su živjeli uz Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, zato što su poznavali povode objave Kur'ana i povode zašto je neki hadis rečen i zašto se nešto desilo i kako se nešto desilo. Zbog toga što su svojom krvlju, svojim životima branili ovu ovu vjeru i zbog toga što Allah uzvišeni te bareke ve taala za njih kaže fa in amanu bi misli ma amantum bi faqad itadu ako budu vjerovali drugi kao što vi vjerujete ko vi ovi današnji ili neko drugi, oni prvi među kojima je objavljen Kur'an, kojima je u prvom redu Kur'an upućen kao govor, a onda i ostalima do kijametskog dana. Ako budu drugi vjerovali kao što vi vjerujete, fekadite dem, oni su upućeni pravim putem. O in te wallahu, a ako se okrenu, fe inema on fišihak, onda su oni ti koji stranjaju. Ali kad ti uspije to ubaciti, to jeste držite se ti samo Kur'ana, Pa će, prvo, ne, nije ti obavezno, zapravo ne trebaš da ti svataš Kur'an i Hadis prema, prema onome kako su onda svatali. Hoće da kaže u pustinji. Što spominje pustinju? Hoće da kaže negdje gdje nisu imali prilike ni učiti. Hoće da kaže neznalicama da kaže pustinjacima, za ostalim svijetu, prije 14 vijekova to znači, hoće da kaže to, za ostalom svijetu, drugo u pustinju nije imao načina da se obrazuje, dovoljno vam je to, dakle, ne treba od njih prihvatati, da, dajemo mogućnost da se poigrava sa Kur'anom i sunnetom, kad dođe do sunneta kaže, a u sunnetu imate koliko ti hadisa, koji su daif, koji neprovjereni, ne možemo mi to znati, držite se vi samo Kur'ana. A onda dođe kod Kur'ana i onda mijenja njegova značenja, ne, uzubila. Kao što su rekli isto tako. Kažu, u prvo vrijeme nije vokalizovan Kur'an, pa kako god ti danas možeš da ga proučiš bez onih vokala, to je ispravno. I tako su, kaže, nastali kirajeti razni kirajiti, to su mutevatir kirajiti, koje Allah uzvišen i objavio preko Meleka Džibrila. Sedam vrsta načina učenja Kur'ana kao olakšica ljudima. Hoće da kažu to je slučajno nastupilo. To je stu, slučajno postalo među ljudima zbog čega? Zbog nehata i nemara. Zbog ljudske neodgovornosti zbog toga što nisu sačuvali Kur'an kakav je objavljen jer nije bilo vokala, hoće da kaže, onda ga učimo kako god može taj tekst podnijeti učenje Kur'ana. Ne uzubila. Ne uzubila. Allahu Resul, ali sato salam uzeo, čim je objavljeno, pa je, šta je učinio? Naredio da se zapiše. A i prije toga, kad na početku objave, ponavljao je, za melekom dok mu ova još nije završio učenje pa mu Allah kaže la tuharrik bi lisanik Nemoj ti svoj jezik pomiran. Nemoj da učiš za Melekom Džibrilom. Saslušaj ga dok on prouči. Li tađele bi da ubrzaš. Jer se bojao da mu nešto, da nešto ne zaboravi. Da nešto ne prođe, da ne izostavi nešto. Inna alejna džem'ahu, Allah kaže, na nama je da ga sakupimo. Va Kur'ane i da ga učimo fejda karenahu, pa kada ga učimo, fetebija Kur'ane. Onda slijedi njegovo učenje. Thumme inna alejna bayana zatim je na nama da ga obejanimo, da ga protumačimo i da ga objasnimo. Jeste vidli šta, šta radi i čime se bavi? Što kažu u našem svijetu lovi u mutnome. I zato nema ništa gore kod takvih kad mu donosiš dokaz delil. Kaže Allah, kaže Resul, ali sad odmah ćete reći, ti si neka tamo sekta, ti si ne uzubile. Nema ništa gore za njega da mu citiraš izvorno din kakav jeste. Onda će ti kazati fundamentalista i ortodoksni i ne znam kako će ti šta, šta sve. A i to je vid i to je vid ideološke borbe, ta propaganda koja se širi o tome ću mi žala progovoriti. I to se radi, to se piše, to se servira našim danas studentima koji dole uče na islamskom fakultetu i u medresama i tako dalje. Kroz te knjige. Optužuju se ashabi, optužuju se ovi, optužuju se oni i tako dalje. Govori ko šta i kako hoće, nažalost. I zato je dužnost podržati ovu davu. Jer je malo, vrlo malo, rijetkost prava da se govori onako kako treba. A ako će se čovjek zabaviti nekim ili određeni daja, nekim manjim pitanjima, iako ništa nije za ostaviti i odbaciti, ali ako će se baviti manjim pitanjima, ostaviti veća, a neće naći ko će podržati ovu davu, to nije pomaganje, nego ostavljanje na cjedilu i, i otežavanje. Dakle, treba ovu davu pomoć na svaki način kako možemo. Uzmiješ kazetu pa je odneseš za onoga za koga jeste. Pa preneseš onome, pa kažeš ovome, pa ti radiš po tome i tako dalje. Svoje dijete oca zavjetuješ za Allahovu vjeru. Imre to Imran. Žena, Imranova zavjetovala je svoje dijete dok ga još nije ni rodila. Zavjetovala ga dok ga još nije rodila. Zavjetuj ga za Allahovu vjeru. Da ga dadneš da uči Allahovoj vjeri o dinu. Da širi Allahovu vjeru. E, naiće na poteškoće. Neće mu biti lako. Sigurno da će doći poteškoće. Ali, bolje je te poteškoće nego dunjalučke poteškoće. Bolje je te poteškoće sa Allahovim, s Allahovim zadovoljstvom nego da se zabaviš dunjalukom pa ne znaš kod glavom udaraš. Jedan od njih kaže koji je završio na takvim i pred takvima, na takvim univerzitetima, kod orientalista i, i koji je od njih uzimao, kaže da je da je neuzubila, kaže Allaho poslanik danas živo, on bi uzimao farmerice od Versačija. Ne uzubila, dokle ide ta, ta džur'e, a džur'e to, to je jednostavno da nema više nikakve granice da, da nešto ne uradi i nešto ne kaže. Optužba Resula sallallahu alejhi ve sellem na način kako sebi garantuje džehennemsko mjesto u džehennemu. Uzeo rezervaciju za džehennem, još na Dunjaluku. Fel je tebeua meqadehu minen nar. Vi znate šta to znači danas u Dunjaluku. Znači, trebaš nešto ovdje posebno dati, učiniti, platiti, pa da dobiješ rezervaciju negdje na nekom mjestu da se čuva za tebe. E, to je trebaš nešto posebno protiv Dina uraditi da se garantuje mjesto rezervacija u džehennemskoj vati. A to je da slažeš na Resula sallallahu alaihi sallam. Ne uzubila. Zatim, mediji koje smo spomenuli. Preko propagande koja se širi, koja se širi među, među ljudima. Jednostavno, među ljudima se određuju i ljudi određuju stranke i dijele se na frakcije što je uradio faraon وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعَ i podijelio je narod na razne grupacije يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً minhum jedne je tlačio a druge je sebi privlačio to jeste one koji su mu koristili oni su bili bliski njemu i oni su nešto od Dunjaluka toga dobili, a oni koji su mu se suprostavljali, njih je jednostavno, njih protiv njih je radio. Tako se danas radi. Jednostavno se kaže sloboda je vjere, sloboda je vjerovanja i tako dalje, a onda sredstva informisanja, onda kroz medije i tako dalje, servira se i kaže a imaju ti koji su ovakvi, koji su onakvi. Drugim riječima stvara se ja, mišljenje u javnom mnjenju, kako ga nazivaju. I ništa ti ne, neće ti niko uraditi praktično u tome mjestu od strane vlasti, ali narod je pripremljen da ti kad ideš gledaju te pobe. A ah, ovo je onaj što smo ga gledali neku noć. Isti je ko onaj tamo što, što su ga ili što je ovako ili što je onako i tako dalje. Dakle, pripremi se to jednostavno i vi ste vidjeli u zadnjih nekoliko godina kako se to odjedno promijeni. Jeste vidjeli preko noć? Pa ti više nisi siguran kamo li tva žena? Nisi siguran na ulicu izaći. Kaže sloboda, sve fino, sve lijepo i kad ti ko glavu razbije kažu nismo mi, to je slučajno neko se našao. A sve vi pripremili da to bude. Sve to tako namjeste. Dakle, to je velika opasnost. I to se u stvari radilo, to su radili munafici posebno, a i onda kafiri su radili ovaj protiv, protiv muslimana. Ubacivali su razne spletke e, ubacivali su smutnje. Znate li onaj događaj koliko je zabavio muslimane? Događaj potvore Aiše radijallahu anha. Koliko je zabavio muslimane? Koliko je zadao brige muslimanima i tako dalje? Jednostavno, ta propaganda koja nema svoje osnove. Pa onda mušrici, zapravo jedna delegacija židova ide mušicima u Meku I ovi ih pitaju koje bolje vjere, a on, oni im odgovaraju, tim mušicima, tim idolopoklonicima kažu vi ste bolje vjere nego oni, muslimani. Isto ko što danas vidimo. Kažu, nama je najveća šteta nanešena, hoće da kaže od onih koji se drže Kur'ana i, i praksije Resula, sallallahu alaihi sallam. I onda, Šta se radi? tome se podčinjavaju ti mediji. Vi imate danas na jednom kontinentu imate radio stanice kao što je slučaj sa BBC-om. Najslušanija radio stanica na arapskom jeziku to je BBC koja prelazi granice država. Bilo kakav događaj ne iz sahata u sahat, nego obaveštavaju se i, i, uživo, iz minute u minutu neki događaj i objašnjavaju ga. I tu te zainteresuje na način kako arapske i muslimanske radiostanice ne rade, ali oni će kroz to ubaciti ono, ubaciti ono svoje. I onda će reći, to je sloboda, to je način izražavanja javne riječi, javnog mišljenja, tako da, ličnog mišljenja i tako dalje, i onda dovedu one koji će, koji će govoriti onako kako, kako odgovara takvima koji su to i uradili. To se tako radi. Ovdje jedan je bio koji je jednostavno uvijek kad zatreba, on dolazi na televiziju, predstavlja se kao predstavnik muslimana i govori, između ostalo kaže, Islam kaže, ne određuje kako će se žena nositi. I poslanik se rukovo sa ženama i tako da je ne I Allah dao na kraju da mu se ni dženaza ne klanja i da sa muzikom ukopa se i tako dalje. Ne Neuzubila. Dakle, traže se takvi koji će se uzdignuti na neki način među ljudima, koji će se afirmisati ovaj i učiniti liderima na neki način kako bi ljudi u njima vidjeli uzor i na neki način pod tim velikim pritiskom jednostavno vidjeli sebi olakšicu jer takvoga prihvataju svi pa pa ga i mi želimo, dakle, nažalost. Od brojne propagande koja se vodila u to vrijeme, Kur'an to spominji, kažu, le jedhulel džennete illa men kane hudan ev nasara. Pa kalu kunu hudan ev nasara, tehtedu. Neće ući u džennet osim ko bude židov ili kršćanin. Propaganda. Utiče na, na, na ljudske umove. Ili kaže budite židovi ili kršćani, bit ćete na pravome putu i tako dalje. Lente mesene naru illa ijame ma'dude, neće nas dohovat džehennemska vatra osim nekoliko dana. I tako dalje. Propaganda se ta širila, širi i tako dalje. I Kur'an tu nam je dao jednu veliku školu u tome kako treba da se odnosimo prema drugima. I to nam je jedna pouka. A to je da znamo kako ćemo nastupati. Znate li da je iza Fatihe, mi smo završili tumačenje nečega ili jednog dijela značenja iz sure Fatihe, sad razlijemo suru Bekaru, inša Allah, odmah iza Fatihe, koja objedinjava i cijeli Kur'an i prijašnje objave u jednom sažetom, skraćenom obliku, dolazi sura Bekara. Iza toga dolazi sura Ali Imran. Iza toga dolazi sura Nisa. Šta, u čemu govore te sure? Sura Bekara govori o židovima. Sura Al Imran govori o kršćanima. Sura en Nisa govori o društvu muslimanskom. Odmah te postavlja na noge. Odmah te uči. Ali kod nas čeka se dok ko umre pa da mu se počne učiti. Gotovo je onda. Daj ga nauči dok nije umro. Kad će raditi? ili se čeka da ostari pa da počne učit Kur'an, subhanallah pa kad i počne tada uči, ako to dočeka, kad će onda kad uči i nauči kad će raditi, onda nema drugog života na dunjalku, dolazi ahiret, gotovo je od malih nogu se uči i priprema to je to Dakle, ta propaganda koja se širi treba biti opre, moramo biti oprezni u pogledu toga i posebno upozoravam na televiziju posebno upozoravam na televiziju. Zato što se svojim rukama mnogi muslimani bacaju u propast. Plati pretplatu, potpomaže a onda gleda nemoral, a onda gleda tu propagandu, mas medije, te šta se govori i tako dalje. Utapa se jednostavno u taj fesad, u nered, u strasti, u neznanje, u džehli, džahilijet, a nema vremena za, za kur, a nema vremena za svoju vjeru, ne uzubila to je najveća opasnost i toga se dobro čuvajte nije sramota ne ima televiziju sramota ju je imati imamo mi ono iz čega učimo imamo mi ono po čemu ćemo sve vijesti sve vijesti znate raspoznat sa Allahom te baraka wa ta'ala pomoć a nećete vijest pro, probać čućeš ti i imaš načina da, da čuješ ali nemoj sate i sate provoditi. Dolaziš mu gotov, zapravo doveo si ga u svoju kuću, da ti pokvari i tebe, i tvoje vrijeme, i tvoju ženu, i tvoju djecu, i porodicu, i tako dalje. To je veliki musi i svako će odgovarat za to. Svako će odgovarat za to. Zatim, od načina koje koriste u borbi protiv ove vjere da šalju svoje misionare među muslimane. Jeste li čuli za Jehovine svjedoke? Jeste li čuli za Hare Krishna? Jeste li čuli da vam ne nabrajam sve šta se pojavilo? U sred Sarajeva kip koji se obožava. Mimo Allah te baraka I tako dalje, i tako dalje. Šalju svoje misionare i ne žale na je putu truda. Vidjećete ih da idu u najzaostalija sela i mjesta u Africi gdje nema ni puta, ni, ni, ni struje, ni vode kako treba i oni se žrtvuju i neki umru na tome šeitanskom putu i tako dalje, ali on radi za svoju ideju da je najbolja ideja, najbolja vjera, ko što je naša, elhamdulillah, i ne sumnjam u to, ali ako ne nađe one koji će je ponijeti i koji će je širiti i koji će braniti od napada, sam Kur'an ne ide. On nam je došao da bude nam uputa. Neće on od sebe raditi. Nego to mi treba da radimo i da se pokrenemo. Dakle, ne žale to truda. I vidjeli smo ih, dolaze i kucaju da vrata muslimanskih kuća i sa osmijehom dijele svoju literaturu i one slike raznih privlačnih boja i tako dalje i vi vidite na tim slikama arapska nošnja i sve rekao bi ovo, ovo su naši neki i kaže mi vas pozivamo u ovo i pozivamo ono i tako dalje. I onda šalju izvještaje. U kojoj god kući dođu, šalju izvještaje ako ih je ovaj dotični primio, koliko ima tu članova porodice, kako su ga primili, može se dalje s njima rad, koliko se može, kako se može raditi, dijele evanđelja po kućama koje smo nalazili po kućama, a u uvodu, zapravo na početku te najnovije, moderne i, ovaj i luksuzne štampe e, evanđelja kod nas koja se dijeli po muslimanskim kućama napisali e, lektoru izvršio profesor doktor Senahid Halilović stavili muslimansko ime da bi rekli evo vidite kako da ovaj vidite musliman stoji iza toga i tako dalje tako se radi tako se radi ili će ti do, dovesti nekoga ko će reći eh ja sam moje ime tako ali ja se sad ovako zovem, ja sam prešao u ovu drugu vjeru, ja sam ovako, ja sam onako i tako dalje i jednostavno imaju centre koji ih pomažu, stoje na autobuskim stancama, dijele svoju propagandu, literaturu i tako dalje. I ako si ti nemaran, u najmanju ruku nemaran, i ostaviš to po strani, doće dijete, vidjet će, ne uzbilja, to, će, to, će mu, ta slika ostati toga prihvatanja i tako dalje. Vrlo, vrlo opasno i toga se moramo dobro pričuvati. Allah te baraka wa ta'ala kaže juridune juridune li utfi u nur Allahi bi afaim. Hoće Allahovo svjetlo, to jeste svjetlo Allahove te baraka wa ta'ala vjere da utrnu svojim ustima Wallahu mutimmu nurihi Allahu potpunjuje svoje svjetlo daje da se još više širi njegova vjera walau karihal kafirun makar to bilo krivo i mrsko kafirima nevjernicima od vrsta propagande ovo najnovije što smo čuli kažu i onaj ko nije musliman i on je vjernik i oni su vjernici sve su vjernici sve to ne znate vi tumačit Kur'an kaže ne usubila da Allah sačuva i zakloni svakako da s vremena na vrijeme oni imaju svoje e, kongrese e, na kojima se preispituju koliko su, koliko su uspjeli u tim svojim nastojanjima. Često se koristi humanitarna pomoć, zvala se ona crveni krst ili crveni križ ili, ili karitas ili ovako ili onako za širenje kršćanstva ili drugih ideologija i ideja među, među muslimanima. Dakle, kad je on u potrebi, onda se, onda se to to pruža i onda se onda se uslovljava u najmanju ruku ako neće privoliti muslimane ili ih navesti da uđu u njihovu vjeru i ideologiju ili nevjeru onda u najmanju ruku zadovoljiće se time da musliman ostavi svoju vjeru to, to im je veliki kod njih uspjeh i, i napredak jednostavno da bude musliman indiferentan ne tiče ga se toliko vjera zapravo da gleda na to na vjeru kao jedan neobavezni dio kulture ako hoće, ako neće i ne mora ponekad da ode nema smetnje i tako dalje i to se e, posebno širi u krugovima masona vi ste čuli za masone to su posebne lože e, onih koji ne moraju biti židovi ali E, rade na tom je približavanju kako kažu kultura dakle i da, da bi se otupila oštrica islama da bi jednostavno vidjeli su da ga ne mogu iskorijeniti al da bi ga preformulisali obradili u jednoj drugoj i drugačijoj formi kako ne bi bio za njih i podruga savremena kako kažu društva opasan i da bi bili sigurni u pogledu njega. I onda u takve lože ulaze oni koji nisu upoznati sa svojom vjerom i koji jednostavno koji olahko koji olahko e, drže do vjere nego su im i položaj i sredstva i, i nešto drugo važnije od toga a neki će zbog svoga neznanja to učiniti pa će reći, pa ovo mi je prilika da dođem na položaj, kad dođem na položaj, onda ću ja moć više koristiti muslimanima nego, nego što sam sada i tako dalje, doći im samo da to šeitanska vesvesa i zavaravanje, vidjeli smo takve, da nakon što su tolike žrtve učinili da dođu na položaj, onda još više će učiniti da ga očuvaju i da ga zaštite i oni postaju cilj u stvari sami za sebe. Dakle, čuvat se dobro toga, e, danas kod nas ono što je prošireno, to je Soroševa fondacija, koja jednostavno uzima najbolje studente, one inteligentne, talentovane, nadarene, da Allah tebara kvata'ala, sposobne da ih financira, da ih obrazuje i nakon toga da, da oni završavaju onaj posao koji se želi uraditi od načina koji, koji oni ako imaju ikakav način on, i nove načine sve izmišljaju oni ga neće ostaviti Allah te baraka ve ta'ala kaže wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u neprestano će se oni boriti protiv vas dok vas ne odvrate od vaše vjere ako ikako mogu i nista tao dakle to će neprestano biti I novi načini će se iznalaziti te bore protiv lave te barke ta'ala vjeri. Vrlo važan i opasan jedan način na koji se to radi jeste pozivanje u fesad, u nered, u nemoral među društvom. Kroz pozive u oslobađanje žene. Čuli ste za to? emancipacija, kažu. Dakle, da se oslobodi. Čega da se oslobodi? Svoga čovjeka. Allah ga je uspostavio da, da je vodi i nadzire i, i predvodi. Koga da se oslobodi? Allahove ne... Tabaraka wa ta'ala vjere ne uzubila. Čega da se oslobodi? Hijaba, pokrivanja, da se razgoliči. Čega da se oslobodi? obaveze prema djeci i odgoju djeci čega da se oslobodi porodice u kojoj ima svoju ulogu a samim tim i u društvu i u umetu ovome to se hoće hoće da se odvoji kao što se odvoji usamljena ovca iz stada pa onda vukovi na nju napadnu i šta će onda od nje ostati jumennihim ali šta rade i kako rade jeiduhum wa jumennihim obećaju obećavaju im i jumennihim i daju im lažne nade ti si zatočena u kući ti treba da izađeš u društvo jer muslimani su zaostali zato što, što je žena u kući. Pogledajte kod drugih, žena je izašla, žena je slobodna, žena je svakdje u parlamentu, glasa i svađa se u sudnici, u čisti ulice, nema šta ne radi, sloboda jedna. Može sebi život uzeti ako hoćeš, radi šta hoće. Ne uzubila. Obećavanja i lažne nade samo da prevari i zavari i zavara to i djeci govori u školama kažu znate li vi da vi imate prava šta god vi tražite kaže roditelji vam moraju dati ja a isto tako kažu ako te krivo pogleda imaš ti ženski centar imaš ti odmaga prijavi sve ono na njega sruči do sa što je bilo. Šta god imaš i šta ne imaš, vjeruje ti se. Samo da bi se ona ostavila bez zaštiti. A onda, šta će biti od nje? Vidimo šta se, vidimo šta se radi. Nastojanje da se iskvari. Ako iskvari ženu, iskvario si i čovjeka, iskvario si i djecu, iskvario si porodicu, društvo cijelo si iskvario i prva fitna smutnja i iskušenje koje je bilo kod Benu Israila bilo je u ženama upravo i sad se radi po tome sistemu sad se radi po tome sistemu i šta nam je pa vidimo neke jedva čeka da žena njegove poslove završava idi ti ženo pa položi vozački. A kad položi vozački, onda će ići u kupovinu, u trgovinu, u poslove, u plaćanje, u naplaćivanje i tako dalje i tako dalje. Da se što više, da on ima vremena da radi, da bi, šta? Da bi što više ulaza imalo i sredstava koja će se dobiti, a što u tome nema bereketa, to je sad druga akida, to je sad druga vjera i vjerovanje. To, to vjerovanje se naziva materialističko vjerovanje. Gleda sve kroz dinar, kroz paru sve gleda. Tomu je sistem vrijednosti. Da dođe mumin koji bi sve za Allaha dao. On pita, maš ti posao, maš ti stan, imaš li ovo? Sto pitanja. A da dođe neko koji ima firmu, ja klanja, ja ne klanja, ja šara, ja kako, ali on je dobro stojeći, onda će njemu naći sto opravdanja i razloga da ga oženi, ako ne klanja sad, klanja će nekad možda. Tako da ima on, ima on sredstva. Ne I potom je ga cijeni i vrijedni. Da Allah sačuva. Dakle, jednostavno želi se kroz uticaj na ženu, da se nered uspostavi u cjelokupnome društvu, da se izgubi stid i onda ne pitaj poslije stida, gubljenje stida, šta će kasnije da nastupi. Zatim ide se u onome svemu što je kršenje Allahovi propisa i zakona. Miješanje muškaraca i žena. Zajedničko sjeljenje. Pa šta je nama pa ne možemo to da shvatimo. Dođe ti neko na sjelo, e ti se stidiš i stručavaš da kažeš ovo je muška, ovo je ženska odaja, soba gdje sjedimo. Nego sve se zajedno sjedi, pa to nije muslimanski, to nije islamski, to drugi nama serviraju i hoće. To drugi nama hoće. Prije u starinskim kućama je čak bila i muška i ženska avlija, a kamoli odaja i čuvalo se i držalo se do toga. I bilo je stida i bilo je porodičnog rahat života i tako dalje. To čim kada su se te barijere srušile, onda jednostavno ne pita šta će se desiti. Mi smo bili svjedoci jedno vrijeme da su u Makedoniji dole, ovi možda stariji se sjećaju, da, da, da je vlast tadašnja išla na to da sruši oko kuća one visoke zidove. Jeste li čuli za to? Što su im smetali ti zidovi visoki oko kuća? Što je narod po svojoj prirodi vidio koliko su znali od vjere, koliko nisu Allah najbolje zna, ali u fitri je to bilo. Da neće da mu vidi drugi ženu, da, da šta radiš i tako dalje. I ovi su došli i silom rušili te zidove oko kuća da bi na taj način moral uništili jednostavno da, da bi dali mogućnost da, da se gleda i tako dalje da se izgubi taj stid isto tako vidjeli smo nekoliko kongresa da je uspostavljeno na internacionalnom nivou o pravima žena o ograničenju poroda kako će se sačuvati od začeća i tako dalje prije braka i tako dalje ne uzubila u Pekingu je to bilo jedno drugi je bio kongres u Kairu i tako dalje jednostavno dolaze sa zaključcima e, pozivaju mnoge koji će učestvovati u tome da bi da bi se to tome dala jedna važnost dakle cijeli svijet se iskupio i to zaključilo zaključio znači mora biti tako ne može biti drugačije jednostavno to je ta propaganda koja se širi i postavlja i drugo ono što stalno naglašavaju hoće da kažu jeste kao navodno da je žena muslimanka potlačena da su joj oduzeta prava da joj je učinjena nepravda i vi ćete vidjeti koju vide ženu da je pokrivena ako razgovaraju s njom idu odmah na to čovjek je prisilio ili mora od svojih roditelja to tako i tako dalje. Ne brane da se, da se djevojka pokrije, ali ne u osnovnoj školi, nego kad ona odraste, kad bude samostalna, mogne odlučivati punoljetna, onda nek se opredijeli. A do tada mi ćemo je učiti da se ne opredijeli za to. Mi ćemo je pripremiti da, da se ne opredijeli za to. Resul Ali sad sam kaj, od sedme godine ih učite. Namazu, a po namazu se sve ostalo mjeri. I taharet, i čednost i pokrivanje. Učiš ga polako, od desete godine onda svakako. Znači, mjok, čekaj, 15. godinu. Pa onda ako hoće, ako neće. A sve je učinio da neće. To su ti jednostavno takve radnje koje pokušavaju da stanu na putu ove sahve širenja Allahove te baraka vjere koja je sa Allahovom pomoći nezaustavljiva. I zato je nužno i potrebno da se poznaje ova vjera i njeni propisi. Mi bismo dosta toga mogli još da kažemo o načinima i sredstvima na koja koja upotrebljavaju din dušmani protiv ove vjere u tom ideološkom planu. U, I ovo je, inša Allah, dovoljno kao jedna opomena, napomena i upozorenje mi danas vidimo da među muslimanskim društvima, zapravo ondje gdje su muslimani većina, vidimo konkretno u Sarajevu, ja sam primijetio, otvaraju se, otvaraju se škole koje pripadaju određenim zajednicama koje nisu muslimanske, jednostavno katoličke škole u muslimanskim mahalama se otvaraju. Djeca počinju govoriti hrvatskim jezikom, tjedan, neće kazati hefta, pa onda tisuća, pa ne mijenja jezik, pa mu uvedu informatiku, kompjutere, pa onda malo pomalo, malo pomalo, čim uđete u, u dvorište to, te velike škole, odmah vidite krst da je tu na mjestima koja su koja se ističu, koja su vidljiva i tako dalje, otvaraju se škole, pozivaju se naša djeca da uče u njima, olakšava im se učenje i tako dalje. Dakle, to je veliki jedan musivet koji, koji vidimo. Isto tako, radio stanica Sveti Jovan. Sred Bosne. Sveti Jovan. Nigdje nismo čuli radio stanica Kur'an i Kerima i Sunneta Resulali. Nema nego ako ima gdje po privatnim radio stanicama čućeš negdje te negdje nešto malo dersa a ono većinom su većinom su druge stvari i tako dalje jednostavno gdje si u svom si garib u svom si stranac neobičan to je tako jednostavno pripremljeno da si nepoželjan ili se promijeni kakav jesi po njihovom ostavi svoje ili ovdje si stranac ako se to radi i priprema. Sada ćemo inšala spomenuti neke od načina kako da se sačuvamo, odbranimo, zaštitimo od te borbe, ideološke borbe protiv slama i muslimana. Na prvo mjesto to je izvorno znanje. Prva objava je bila Iqra bismi rabbika ladih. Uči a to učenje da bude u ime Allaha te baraka ve taala i da to učenje bude ibadetom u ime gospodara tvoga koji koji stvara da se dobro to nauči jer ako se to ne zna a mnogo se toga radi da to ne dođe do muslimanskih masa onda u tom je slučaju onda u tom je slučaju jednostavno ako ne bude te prve linije zaštite lako će din dušmani ući među, među, među muslimane i ostvariti svoj uticaj i potčiniti ih svojim, svojim namjerama. I ima ono što se naziva kritičnom masom. Dok god postoje pojedinci ili manje grupice koje osvješćuju ljude, nije to tolika opasnost dok ne uđe među mase. A kada uđe među mase, a oni nisu uspjeli te mase da odvrate od tih i takvih svojom propagandom i tako dalje, onda se oni silom okome na takve i to Kur'an spominje وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ بِغَيْرِ حَقْ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْتِ مِنَ النَّاسِ I ubijaju Allahove vjerovjesnike i ubijaju one koji naređuju istinu među ljudima i pravdu među ljudima. Dakle, jednostavno takvi se rješavaju na ovaj ili na onaj način. to se danas to se danas dešava ako oni dođu do do uticaja na mase jednostavno da pređu tu dođu do te kritične kritične mase koja već ima uticaj na, na društvo onda je to već opasnost u koju se miješaju i države i sistemi i međunarodna zajednica i tako dalje i tako dalje neka je Allah uzvišeni na pomoći. Ima sura koja se zove u Kur'anu, kako se zove, El Ahzab, saveznici, koji se udružili protiv ove vjere. Pa smo videli kako je Allah uradio sa njima i kako je kako je riješio muslimani njihovog šerra. Dakle, izvorno znanje po Kur'anu, po sunnetu, svatanjem prvih generacija ovoga ummeta i rad po i rad po tome. Zatim dava, prenošenje na druge, osvješćavanje ljudi, upozoravanje i tako dalje na spletke koje se čine i šta se radi sve muslimanima. Kad imamo ovoliko ovih tema o čemu možemo progovoriti, o svakoj ovoj tačci možemo progovoriti govoriti govoriti. Nema potrebe da sate provodimo govoreći o vrstama kola, mobilnih telefona i, i ne znam kakvi sve stvari. Zatim, zajedničko potpomaganje i džematski rad, udruženi rad džematski. Zaista, ova vjera traži pomagače. Allah je kadar da je pomogne sam, ali hoće ljude da ispita i da ljudi prema tome zarade ili dobro ili zlo. U tom je smislu potrebno je žrtvovanje na Allahovom te baraka va ta'ala putu. Odakle onolike džamije, svaka mahala kod nas imala džamiju. Odakle? Nije bilo humanitarnih pomoći, nije do, dolazilo negdje sa strane, nego ljudi od sebe davali. Vjerovali u sevab. Vjerovali u ahire da će biti nagrada i kazna i pripremali se za to. Gradili džamije koliko je prije trebalo da se utroži da se ovdje nađe? danas je to puno puno lakše i olakšano prije su ljudi davali cijela imanja njive prodavali da ima jedan Kur'an napisan, rukom se pisali prepisivali Kur'ani danas svaka kuća nekoliko ih ima i hoćeš prevod ovaj hoćeš onaj prevod, ali stoji ne uči se nažalost musibet jedan mora se ulagat za ovu i ovu vjeru. Kako? Kažemo nemamo škola, nemamo svojih obdaništa, nemamo ovoga, nemamo... A odakle čekam? I šta čekam? Kada bi se jedna plata odvojila, da ne kažem više, ili jedan dio za takve projekte, škola, obdaništa, Mi imamo problema danas da pošaljemo studenta koji mora doći ovdje preko ljeta raditi i nešto za rad da ode da studira prvo jezik da nauči pa onda da uči da studira i tako dalje. Nema fondova za finansiranje sutra daja u leme koji će se vrat, koji će učiti tvoju djecu i tvoju unučad i ženu tvoju i tebe i ostale. To traži zahtijeva. Din dušmani su znali šta će uraditi. I prvo kada su došli na vlast i osilili se, prvo šta su uradili? Ukinuli su vakuf. Prvo što su uradili, ukinuli su vakuf. I onda, jednostavno, učinili davu da je bez podrške. Svaka džamija imala uza se vakuf. Imala stan imamski, i mu jezinski, i imala onoga muteveliju. Šta je mutevelija? To je čovjek koji je opunomoćen. Opunomoćenik da nadzire vakuf. U današnjem smislu, ko što ima u kućama kuće pazitelj i tako dalje, neko ko pazi to i nadzire, to je bilo u pogledu vakufa. Uzeli su i oduzeli to. Ali nije se čudi to nima koji su oduzimali, nego ovima koji, koji ne vraćaju i koji imaju priliku, imali su priliku da vrate, nego drugi vratiše svoje zadužbine, a naši vakufi ostadoše pod izgovorom ne dirajte u to, to je veliki problem. Jes veliki problem. Koji je na leđima muslimana. I koliko vakufske zemlje, i koliko stanova, i dućana, to drugi koriste. To je jedan musibet koji se, koji se desio. Dakle, zajednički rad, džematski rad, udruženi rad, žrtvovanje na tome putu i tako dalje. Zatim, obrazovanje i pripremanje uleme, daija, učenjaka, onih koji će se obrazovat u raznovrsnim islamskim granama i doći ljude i obrazovati i učiti. Slati ih na studije i tako dalje. Obratiti pažnju na arapski jezik dati mu dužno poštivanje i pažnju to jeste nastojati da svaka muslimanska kuća u perspektivi u budućnosti inšallah govori među sobom arapskim jezikom kao svojim maternjim jezikom reći će nam ko ovo čuje i vidi od onih koji ovo ne vole e to je velika opasnost vidi šta oni hoće jer su to već govorili hoće da arapsku kulturu arapsku vjeru ili svatanje islama ubace među naš narod to je prava opasnost i moramo ih što prije liferovati moramo ih poslati da dalje ne izvrše uticaj među, među te ljude jer će toliko izvršiti uticaj da kasnije nećemo moći vladat situacijom i izmaće nam iz ruke održi. Osnivanje islamskih škola, institucija, zatim organizovanje intenzivnih šerijetskih seminara na kojima će se govoriti intenzivno odredit ćemo heftu dana, deset dana, intenzivno da govorimo o islamskom odgoju i obrazovanju. Jer moramo shvatiti, većina ovih stvari nismo naučeni na njih, jer nismo bili u takvome društvu. I kad saznamo i znamo i prihvatimo to, treba vremena dok se počne potom tome raditi. Jer teorija je jedna, a praksa treba ti vremena dok to sprovedeš u praksu. I zato sa sahabi deset ajta kad bude objavljeno odma učili i odma u praksi sprovodili. To je bila prednost toga. To je prednost bila toga takvog načina učenja i obrazovanja. Zatim, pridavanje pažnje pitanjima muslimana. Pridavanje pažnje pitanjima muslimana. Šta se dešava muslimanima? Kako kod nas, tako i, tako i u svijetu. I da znamo šerijatski stav i šerijatsku podlogu u pogledu tih, u pogledu tih događaja. Zatim, objasniti kako islam gleda na to i kako daje rješenje u pogledu, u pogledu toga. Zatim, da se klonimo i čuvamo sredstava ideološke borbe protiv islama. To jeste televizije, časopisa kroz koje se protura, to miješanja sa iskvarenim društvom, škola u kojima će djeca to poprimiti i tako dalje. Zatim, upozoravanje upozoravanje na one koji su predstavnici koji šire takav ideološki uticaj među, među muslimanima, negativan uticaj među muslimanima. Reč takvi, to su takvi koji fesad čine i šire među, među muslimanima. Objašnjava, dakle, to pitanje. Zatim, stvari šerijetske prirode, staviti na svoje mjesto. Žena da zna svoju ulogu u društvu, svoju ulogu u, u kući, svoju ulogu u odgoju djece i tako dalje i tako dalje. Da ne mogu joj drugi ubaciti ono što nije ispravno i što je, što je strano. Zatim, da musliman bude ponosan svojom vjerom, da osjeća ponos i snagu islamom, a nikako ponosi snagu u nečemu mimo ove vjere. Jer ako osjeća snagu u nečem drugom, znači da, da vamo slab u vjeri, ako je ikako u njoj. Zašto? Jer ponos, ponos je u Allahu te bareke ve ta'ala vjeri. Zatim, da nastoji da živi u zajednici gdje se živi i radi po islamu i njegovim propisima. Pa ako si u takvom iskušenju da živiš u mjestu gdje su muslimani manjina ili ondje gdje gdje uticaj je onoga što je neispravno puno veći nego onoga što je ispravno. Nastoj, gledaj da si opet bliži društvu koje se drži dina. Šta hoću konkretno da kažem? Dođi pa živi u džamiju. Makar ti bila skuplja i kirija ali neka si tu neka si tu na namazu neka su tvoja djeca tu u, uz džamiju i u džamiji neka su slabiji uslovi nek ti je dalje na posao jer tebi nije cilj posao nego Allahova te barakeva ta'ala vjera dakle da jednostavno cijeli kvartovi gdje živimo da budu većinom ako ne u potpunosti onakvi kakvima ćemo moći jedni drugima pomoći i, i izaći u susret i osjećat se čvršćim, stabilnijim, jačim, ponosnim i tako dalje. Već sam spomenuo, već sam spomenuo što se tiče dakle školskih sistema da treba raditi na tome da treba raditi na tome da organizujemo svoje islamske škole ne samo islamske škole u kojima će se predavati e, neki islamski predmeti, već i da nastavnici i profesori u predmetima koji nisu direktno islamskog sadržaja u društvenim, prirodnim i tako dalje, da jednostavno oni to predstave na jedan islamski način. Da predstave na jedan islamski način. A tu se pokazuje naša svijest, koliko smo svjesni, koliko smo odgovorni, koliko osjećamo da smo obavezni da će nas Allah, te baraka wa ta'ala, pitat u pogledu naše djece. Ne smije da musliman uzeti svoje djete i svojom rukom ga odvest u te škole druge, jer zna da će na taj način jednostavno na ovaj ili onaj sistem da će poprimiti onoga što je neislamsko i toga se dobro mora toga se dobro mora čuvati. Ovo su neke od preventiva i načina, neki od načina kako se trebamo zaštiti, čuvati, braniti od toga ideološkoga uticaja. Allah te bareke ve taala u završnici ovoga kazivanja znamo da nam obećava pomoć i pobjedu ali pod određenim uslovima. A to je wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Ako budete strpljivi, to jeste izdržljivi na pravom putu, wa tattaqu budete bogobojazni, to jeste radili kako treba i čuvali se. Ono što se ne smije raditi, la ja durrukum kejduhum še, a ništa vam njihove spletke neće, neće nauditi. Inna Allah bima ja amelune muhit, Allah dobro zna i obuhvata ono što oni rade. I kaže, tabaraka wa ta'ala, vajem kuruna, vajem kurulla, oni spletke postavljaju, a Allah njima postavlja. Wallahu khairul maki, Allah najbolje zna kako će im zamke postaviti, kako će im dati ono što će postaviti što će im biti na štetu i kako će spletka im biti učinjena. Zatim, kaže te Baraka ta'ala, innahum je kiduna kejda, oni zaista velike spletke pravi, wa ekidu kejda, a ja ih njima postavljam. Allah te Baraka ta'ala. Femehil kafirine milhum ruvejda i ti te nevjernike odgodi jedno vrijeme, a Allah ima svoj rad i uticaj i djelovanje. I kaže, ja ih ladina amanu, in tansurullahe jansurkum. Ovi koji vjerujete, ako pomognete Allaha, on će vas pomoći. To jeste, ako pomognete njegovu vjeru, ako budete radili po propisima njegove vjere i tako dalje, وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ On će vas pomoći i učvrstit će vaše vaše noge, vaše korake. Dakle, neće vam moći drugi ništa nauditi. Wala yansuranna Allahu man yansuru i zaista će Allah pomoći onoga ko njega pomaže. Inna Allaha laqawiyyun aziz, Allah je doista snažan i moćan silan. Alladhina immakannahum fil ard oni koji kada učvrstimo na zemlji. To jeste kojima kada dadnemo vlast, ekamu salate, uspostave namaz wa atu zekate i daju zekat wa emaru bil ma'ruf i naređuju dobro wa nehevu anil munker i zabranjuju munker nevaljalštinu valillahi aqibatul umur a Allahu konac svih stvari pripada kad ste dobili vlast je se omogućilo zapravo govorimo onima koji su dobili je se omogućilo da se din širi kako se nije mogao širiti je li ili nije Odgovor je nije. Ko je taj koji danas priječava među muslimanskim društvima i zajednicama da se širi din? Da se govori hak? Da se uspostavi din kako treba? Nema toga. Drugo, wa atevu zekat. I daju zekat. Ako nemamo, onda nećemo svi imat. Ali ako imaju jedni, dužni su dati drugima. Dođim, izrazito fukare, fukare, koji nemaju ništa i izrazito bogati preko rata i kroz rat. Znači, rat je dobar vid trgovini. Nekom rat, a nekom brat. Nekom dobro dođe. Neko osvadbi, a neko one će mu drugome. Dakle, neko se o drugome zabavi. I to prouzrokuje bunt i revolt među narodom i jednostavno nemire, nered, mržnju, zločine, ubijstva, otimačine i tako dalje i tako dalje. Postane nesnošljivo u tome druge naređuju dobro i odvraćaju od zla. Je to uspostavljeno? Osim rijetkih slučajeva, nažalost, nije molim Allah te varke ta'ala da nas učini od onih koji, koji uče proučavaju svataju njegovu vjeru koji je pretaču u svakodnevni svoj život koji žive po njoj i za nju koji se međusobno potpomažu na putu Allahovog te baraka ta'ala zadovoljstva molim Allah te baraka ta'ala da osnaži mumine i pomogne svakog iskrenog vjernika protiv din dušmana da nas sačuva spletki i zla koje čine neprijatelje ove vjere i smjeraju da učine da im dadne da se o sebi zabave i da se te spletke njima vrate i da upadnu u jamu koju su drugima kopali. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas učini od onih koji šire njegovu vjeru i predstavljaju je na najljepši način od onih koji pozivaju na dobro i odvraćaju od zla da one koji su potpali pod uticaj din dušmana, bilo ideološki ili neki drugi, da ih Allah te baraka wa ta'ala promijeni na bolje, da ih uputi pravim putem i da ih učini da služe ovoj vjeri, a ne da rade protiv nje ili ako u njima ne bude hajra, da nas zaštiti njihovoga šerra i da ih udalji od nas.